Юраду чіре суранем. Кун күндарым, каш-кашларым, тыдай марым кубыза. Урамбаеп туғай марым кубыза тазадыза. Ял ураме, ма юраме кюржи ял еріне завма. Юраду чіре жуначе пәлітре хуже блума. кун күндарым, хер шырма урлы улықра, Шавхерденеп юлай марым вадансан та халхран. Ялураме, ма юраме күржі ял херне завма. Юраду через уране, шер деп не анма. кун жухальже, тытрым кемел губыза, кемел губыз ыйхаманже юратса да юрлаза. ялураме, ма юраме юрлазан ялдан духма. Юраду через уране, ют яла хужа ютма.